Sniego močia. Gyveno kartą našlė ir turėjo dvi dukteris. Viena buvo graži ir darbšti, kita bjauri ir tinginė. Bet motina daug labiau mylėjo tą bjaurėją ir tinginę, nes ji buvo jos tikra duktė, o tai gražiai teko visus darbus dirbti ir būti pelenės vietoj. Vargšė mergaitė turėjo kas mėlą dienelę sėdėti gatvėje prie šulinio ir verpti, verpti, kad net pirštus krūvinai prasiverbdavo. Kart atsitiko, kad visa rytė krauju apteko. Tada mergaitė pasilenkė prie šulinio ir norėjo numazgoti, bet rytė išsprūdo iš rankos ir įkrito į vandenį. Mergaitė pravirko, nubėgo pas pamotę, taip ir taip sako, atsitiko nelaimė. Pamotė, kad šoks bartis, kad šoks plūstis, išbarė, išbarė ir sako, jeigu įmetei, tai eik dabar ir ištrauk. Sugrįžo mergaitė prie šulinio ir nežino, ką daryti. Iš baimės ėmė ir iššoko į šulinį rytės traukti. Iššoko ir apalpo, o kai atsigavo ir atsipeikėjo, žiūri, besanti gražioje pievoje. Šviečia saulė, aplink žydi gėlės. Ėjo, ėjo tą pievą ir priejo krosnį pilną duonos. Duona sušuko. Ak, ištrauk mane, ištrauk, antraip sudėksiu, aš jau seniai iškepusi. Mergaitė priejo prie krosnės ir paėmusi lyžę vieną po kito ištraukė duonos kepalus. Eina toliau prie obelį, apkibusią oboliais. Obelis sušuko jai, ak, nupurtik mane, nupurtik, visi mano oboliai jau prinokia. Mergaitė papurtė medį ir oboliai pasipylė kaip lietus – Ji tol purtė, kol ant medžio nebeliko nei vieno obolio. Paskui sudėjo visus į krūvą ir eina toliau. Ėjo, ėjo ir pagaliau priejo mažą trobelę. Toje trobelėje sėdėjo senė ir žiūrėjo pro langą. Tos senės buvo tokie dideli dantys, jog mergaitė išsigando ir jau apsisuko bėgti, bet senė sušuko ją iš paskos. Ko tu pabūgai, mielas vaikeli? pasilik pas mane. Jeigu uoliai eisi visą namų ruošą, tau bus čia gera. Tik turėsi gražiai kloti man lovą ir taip purenti patalus, kad net plunksnos dulkėtų. Tada pasaulyje sniks. Paaiškinimas. Todėl, kai sninga, Hesene sakoma, sniego močia, lova kloja. Paaiškinimo pabaiga. Aš esu sniego močią. Kad senė taip gražiai kalbėjo, mergaitė širdis atsileido ir jis sutiko, pasiliko tarnauti. Dirbo visus darbus, kad tik senė įtiktų ir kiekvieną kartą taip uoliai pureno jai patalus, jog plunksnos kaip snaigės skraidė aplinkui. Užtat gerai gyveno, negirdėjo blogo žodžio ir kasdien gaudavo sočiai ir skaniai pavalgyti. Taip jie išbuvo pas sniego močią nemažai laiko, bet ilgainiui pradėjo liūdėti. Iš pradžių ne pati nežinojo, kas jie yra. Galų gale suprato, tai namų ilgesys ją kankina. Nors čia jai tūkstantį kartų geriau buvo negu namie, bet vis tiek širdis traukė tenai. Galų gale neiškentusi pasakė sniego močiai, aš labai pasilgau namų. Ir nors man čia tikrai gera – ilgiau nebegaliu pasilikti. Turiu grįžti pas saviškius. Sniego močia ir sako, man patinka, kad tu nori namo grįžti, o kad taip ištikimai tarnavai, aš pati gražinsiu tave ant žemės. Tai pasakiusi, paėmė mergaitę už rankos ir nuvedė prie didelių vartų. Vartai atsidarė ir kai mergaitė atsidūrė tiesiai po jais, pliūptelėjo bangus aukso lietus ir ji visa nuo galvos ligi kojų aplipo auksu. Čia tau už tai, kad buvai uoli ir sažininga, pasakė sniegomočia ir atidavė rytę, kuri mergaitė į šulinį buvo įkritusi. Paskui vartai užsidarė ir mergaitė atsidūrė vėl ant žemės, netoli savo namų. Ir kai įėjo į kiemą, Gaidys ant šulinio užgėdojo. Kakariekų, mūsų auksuota mergelė jau vėl prie namų. Įžengė į trobą, o kad buvo visa aukso aptekusi, tai pamotė ir sesuo sutiko ją išskėstomis rankomis. Mergaitė apsakė viską, kas jai nutiko, ir kai pamotė išgirdo, kaip jos podukra tokius didelius turtus įgyjo, panoro ir savo bjauriai tinginiai dukteriai tokią laimę suteikti. Pasodino prie šulinio ir liepė verpti, o kad ryte susikrūvintų, duktė tyčia įsidūrė pirštą, įkišusi ranką į erškiečio krūmą. Paskui įmetė ryte į šulinį ir pati vandenin iššoko. Atsidūrė kaip ir anoji, gražioje pievoje. Ir nuėjo tuo pačiu taku. Kai priejo krosnį, Duona sušuko. Ak, ištrauk mane, ištrauk, antraip sudėksiu, aš jau seniai iškepusi. Bet tinginė atsakė, neturiu noro rankų teptis. Ir nuėjo savo. Netrukus priejo obelį. Toji sušuko, ak, nupurtik mane, nupurtik, visi mano obuoliai jau prinokia. O jie atsakė, tik to man ir betrūko, dar užkris koks ant galvos. Ir nuėjo savo toliau. Kai priejo prie sniego močios namų, niekiek neišsigando, mat buvo jau girdėjusi apie jos didelius dantis ir tuoj pat jai parsisamdė. Pirmą dieną dar stengėsi, uoliai dirbo ir klausė sniego močios, mat vis galvoja apie tą gausybę aukso, kurio ją apipils. Bet antrą dieną jau pradėjo tinginiauti, trečią dieną dar labiau, galų gale visai nebenorėjo rytais keltis ir lovos sniegomočiai neklojo kaip pridera, ir patalų nepurtė, kad plunksnos lakstytų. Greitai sniegomočiai tas įsipyko, ir ji ją atstatė. Tinginė tik džiaugiasi, mane, kad dabar jau pasipils aukso lietus. Sniegomočia ir ją nuvedė prie vartų. Bet kai tinginė atsidūrė po jais, vietoj aukso šliūkštelėjo ant jos didžiulis katilas deguto – štai tau atlyginimas už tavo darbą, pasakė sniego močia ir užtrenkė vartus. Parėjo tinginį namo visa degutuota ir gaidys ant šulinio ją pamatęs užgėdojo. Kakarėkų, mūsų murzina mergelė jau vėl prie namų. Taip tas degutas ir liko prie jos prilipęs, nenuėjo lygi pat jos gyvenimo galo.